Sova Info. Na blagdan svih svetih objekti prehrane sveučilišta u Rijeci rade prema sljedećem radnom vremenu. Restoran Campus te restoran Mini od 7 do 21 sat, a restoran Indeks od 13 do 21 sat. Ostali restorani ne rade na taj blagdan. Natječaj grada Rijeke za dodjelu stipendija učenicima i studentima za tekuću akademsku godinu otvoren je do 3. studenog. Mjesečna stipendija za one koji studiraju u Rijeci je 850 kuna, a za studente koji studiraju u drugim gradovima iznosi 1100 kuna. Osim je stipendija za darovite učenike trećih i četvrtih razreda srednje škola te 20 stipendija za darovite studente. Prema socijalnim kriterijama dodijelit će se ukupno 14 stipendija, 10 za srednjoškolce i 4 za studente te dvije nove stipendije za studij deficitarnih zanimanja i to za edukaciju, edukacijsku rehabilitaciju i logopediju. Više informacija na stranici grada Rijeke. Održano je predavanje mitovi o ženama i nasilju prema ženama u organizaciji udruge Treći zmaj te u suorganizaciji s udrugom SOS Rijeka, Centar za nenasilje ljudska prava i klubom Bačva. Nakon predavanja posjetitelji su imali prilike sudjelovati u horror kvizu u noći vježdica u kojem su mogli osvojiti vrijedne nagrade. Tri teatar je na konferenciji za novinare u sex shopu Touch najavio obnovu predstave Ponestar. Premijera je u subotu 4. studenog, a repriza u nedjelju u 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija. Autor teksta je Donato Jurković, a redatelj Bojan Lakoš. U Pornstaru nastupaju Emir Mulalić, Bojan Lakoš, Antonio Larma, Tanja Pavlović, Ivana Puškarić, Jelena Kujundžić, Silvano Drpić i Mislav Nisner, a oblikovati Svjetla i Sjena Igor Kondić. Iako je zabranjena za Mladinđe od 16, predstava je raspredana za subotu. Razlog tome pojasni nam je redatelj Bojan Lakoš. Sam naslov star već e, dovoljno govori e, i dovoljno daje. E, ovo što je rasprodana dvorana to je na osnovu naših mjesečnih programa koje dijelimo publici već 15 dana na našim ostalim predstavama koje su prošle ovaj, kažem, i vrlo brzo se rezerviralo, da li su neki od prije čuli, neki su čekali tu predstavu, neki su tražili, uglavnom to je vrlo brzo otišlo, otići će i nedjelja, ne sumnjamo, nije to problem, e, nije problem publike za ovu predstavu. Problem je da publika uživa, prihvati, a mislimo da hoće možda čak i više nego prije kad je bilo. Održana je predstava Traži se novi suprug kazališta Kerempuh. Spoj komedije karaktera i komedije situacije po tekstu Mire Gavrana u režiji glumca Žega Königsknehta gledatelji su imali priliku pogledati u HKD-u na Sušaku. Königsknecht je u predstavi tjelovlju prijatelja gospodina Jurića, Damir Poljića glumi neženju gospodina Brkića, a Anita Matić delić udovicu gospođu Zdenku Smočilović. A vrijeme sutra sunčano s najvišom temperaturom do 16 stupnjeva. Vijesti uredila je čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.